Egun hon, behazale horre. Eh. Hene, egunko egintzien izena, da burgerren botza. Jakin duzien bezala, izigarriko manifestazio bat etxen espekulazioen kontre zen iagan esken egunin. Zortzi mila pertsonak hor zien, baionako karriketan, merkatu ertzukeien txalatzeko. Eta frantzian, itxasbazte bergaiza agitzen da. Presioak ertzuazten eta ondu hemen hanitz barnekaldeko luretan. Eta ninsan. nintzan hoi du dutalaik. Lutter contre la spéculation immobilière. aspit bat bezala, frantziako media Articulia à irakurri dut ta egia eran, Ashkilia hortan Ida, Tsiksen, Francheges. À Bayonne, certains habitants ont défilé dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Certains Matsuk. Sort mila entako Futile Handi agdi Benagio pentsatu dut jileta hoiekin edo txartatuk ez dien nahi hartazaleekin, berga izazela. Burgesak burgesen zerbutsuko dia. Eta beti bezala, nazionaleko medietan, burgesek zenbakiak gertakaiak apaltzen, gutiesten, faltsutzen dutie. Prefosta gui pentsa azteko, bakarra giela borrokan. Beharre badugula gue tokiko mediatipiak. Eta untsa badakigu, sekulan beno gehiago giela borrokan. Hola hola jarraik dezagun eta egin aldi hon oroer.